ndabaramutse muri mwese muteze hadisanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hecuka kitameze neza hagati y'abanywanyi b'imigambwe SNDDFTD na senere eh, muri commune Kiremba mu ntara ya Ngozi kuvaho umuntu yiciwe eh, mu ijogi kuri uyu wa gatandatu mustantero wa commune Kiremba akizeza abarongoye k'ibintu biriko bija mu buryo kuvaho hagirishijwe inama abarundi ubu ngo barenga miliyoni 11 Evariste Ngayimpenda umwigisha akaba n'umuhinga mu bijyanye n'igurirana ry'abantu abona ko indongo zishasha zigiye kurongora uburundi bakwiye gusubiramwo imigambi yo kwibaruka hamwe imigambi yo kwibaruka hamwe no kwiga ku buntu mu ntara ya rumonge abarimyi b'ibyamwa cyane mandarine bavuga ko babura aho bashorera ibyamwa aho hari n'ibindi biborera ku biti bagasaba leta gushira eh, gushiraho ihinguriro ryabyo idoni dore mukanya kanya Eh, muhinga bw'ibyuma hari emetu samitebutsi kuri mikoro kumwe na honera muco sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane abanyeshure 11 bo kw'ishure rya ETS Kamenge basubiye kurenguka imbere ya parke ya ntangwa kuri wa mbere abanyeshuri akaba ari bahagaritswe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu buca ariko wa kane windwi irangiye mu bigo by'ishure rya ETS nyene mu guhagarikwa bakaba bagirijwe ko bivye bimwe mu bikoresho byakoreshejwe mu matora aheruka batatu bakaba barejejwe kuri ico caha abasigaye bakaba barindiriye ingingo bafatirwa na parke ya ntahangwa mu gisata cy'umutekano umuntu azwi ku izina rya bukuru Letizia afise imyaka mirongo ine n'ibiri ho ku mutumba gasave muri komine ntega yarapfuye ku muhinga mukuru wa mungu akaba ari nyuma yo gukubitwa n'uwo wari wasanzwe bubakanye intandaro ngo ni ugukubitwa yo gukubitwa ngo ni uko uwo mukenyezi bajije umugabo wiwe amafaranga avuye gushora ibiharage bimbuye nk'uko bishikirizwa na ngabonziza philippe musanera wa komine ntega aho avuga ko kuri uyu wa mbere umugabo wamaze gushikirizwa abajejwe ubutungane kugira bamucire urubanza ngabonziza neza akamenyesha ko uretse ibyo bibonekeje muri iyo komine hasanzwe hari umutekano indongo nzishasha zigiye kurongora Burundi ngo zirakwiye kubona ko umurindi w'igiriranire ry'abantu ari ikibazo gikomeye mu gihugu evariste ngayimenda umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'iguriranire ry'abantu abona ko abategetsi bakwiye gusubiramwo imigambi ijyanye no kwibaruka hamwe no kwiga ku buntu yerekana ko abarundi barenga miliyoni cumi n'imwe eh, muri kino gihe kandi ko bikora ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu tumukurikira icokorwa bwa mbere bwo cohera ku bategetsi bonyene nuko bobanza bakumva neza yuko ico kibazo cigwirirana ry'abantu ari kibazo mutima kandi kiticariwe ibiriko birakorwa byose bizoba gusa haba mu by'ubutunzi haba mu by'amatongo haba mu by'indero haba mu by'amagara y'abantu haba mu by'uburaro ivyo nibaza yuko bahejeje kuvyumva ariyo ntango yo kugira ngo bavyumvishe abatwagwa hanyuma baheze baronke turonderere hamwe inyishu ibereye kuri icyo kibazo mu bisanzwe mu gihugu kimeze nk'uko ku Burundi usanga umubyeyi yibaruka abana bari hagati ya batandatu n'indwi ntushobora kurekura ngo nimubyare ku buntu atazindi ngingo z'imperekeza ushize ko birumvikana ko nko ku mwana wa mbere umuntu yibaruka ku buntu ukamugirira byose mugabo nko ku mwana wa kabiri n'imiburiburi murihishe n'ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana koko umwana afise ikiguzi umwana hari icyo asaba kugira ngo akure kugira ngo avuke ubwiye mu by'indero nicyo kimwe ntushobora kuvuga ngo abana ngo amashuri y'intango nibayige ku buntu utagize uti turagira akigoro ku mwana wa mbere turakagira ku wa kabiri mugabo ku mwana agira gatandatu ku mwana agira ndwi ku agira umunani n'ababyeyi ntibagire akigoro ni ikibazo kuko nko muri rosansuma ya mbere yabaye mirongo irindwi n'icyenda abantu bari arenga miliyoni zine n'ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda hanyuma rusansuma yasubiriye hari haheze imyaka cumi n'icyenda hari mu bihumbi bibiri n'umunani twari tugeze ku miliyoni umunani n'izindi uyu munsi aho turi tugeze ku miliyoni zirenga gatoyi cumi n'umwe aho ndashyizemwo n'impunzi ziri hanze kuko n'abarundi kandi bazoteza gutaha umunsi uri izina naho ntazi aho bazotahira uca wumva rero yuko umurindi turiko bamubwira ko ari umurindi munini cyane kandi na ryo ry'igihugu ritariko rirakurikira ubu akaba ari evariste ngayimpenda umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'igurirana ry'abantu gushyiraho ibituro n'ibibanza byinshi bihuriramo abaguzi batandukanye ni bimwe mu byafasha abakenyezi bakora rudandaza ruto ruto mu barabara mu gisagara cya bujumbura boroherwa efazi bigirimana umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha muri kaminuza akavuga ko bibaye uko byatuma n'amashyirahamwe atanga ingurane afasha abo bakenyezi mu gihe bagiye hamwe bigafasha kandi mu butunzi no mu kuriha amakori asabwa na nyine tumukurikira bakora igikorwa gikomeye cyane bajya abakenyezi barafasha imiryango kuko iyo imiryango itameze neza n'igihugu ntikimera neza rero iyo imiryango ikomeye n'igihugu kiramera neza kuko iyo imiryango yitunganije ibikorwa byinshi iyo miryango irabikora bakigisha abana bakavuza abana babo bakivuza mu muryango leta ibafashije ikaronderera nk'ibituro bikunda guca ko abantu b'abaguzi hanyuma bakabagirira ahantu bashobora gukorera bagakorera hamwe mu mugwi bakabubakira nk'akarorero kuko urabye nk'ibi byamwe badandaza babidandaza byamaze kwakikwa n'izuba byamaze guta akanovera n'abantu baje kubigura bakibagura ntibaba bakibagurira kuko bitabikitse neza niyo ngorane iri ngaha iwacu abadandaza ibintu cyane cyane by'ivyamwa n'ibyo bindi usanga kuko cyane cyane ivyamwa n'ibyo abakenyezi badandaza kugira ngo baronke agafaranga n'ingoga ko bagende bagende gutunga umuryango rero hari hakenewe yuko hatunganywa ibituro bice ko abantu bagenda barataha kandi murabizi nawe y'umuguzi nka cyane cyane abantu bakorera mu biro usanga badafise umwanya kujya ku isoko mugabo basanze hari igitura ati aha turahadandariza tugakura ibintu byoshoboka rero habonetse ibituro bo nyene bagafoma bati basi turaba barondereye igituro mu gikoreremwo bagapfa barondera n'uburyo bakubaka bakaja hamwe bakemera bagakorera hamwe bakubaka ahantu bashobora gukorera atari uzuba rwaka ngira mbere n'ama microfinance yashobora kubahana utudeni iyo babona bari hamwe kubwo rudandaza nturi n'iwacu mu Burundi gusa no mu bindi bihugu cyane cyane bya Afurika usanga bihari rero abakenyezi bakaborohereza kubera bazi yuko bafise icyo bamaze mu muryango no mu gihugu isanga ababa aho nyene bakamenyesha kandi ko bafite amakenga kwashobora no kwaduka impanuka ivuye ku muriro ushobora guturira icuma cyane ibiti biriko insinga inkunga zizana umuyaga nkuba wa regidezo bagasaba leta kugira icyo wakoze aho mutore rya leta ryarasivye aha abanyagihugu turahanzwe kandi turagowe ni nukuri leta nigira ico ifashe idutabare iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo muri zone buterere mu gisagara cya Bujumbura hafi y'ikibanza gitabwamwo imicafu twagendeye kuri uyu wa mbere aho bamenyesha ko amagara yabo abangamiwe kubera imyuka mibi hamwe n'imyotsi ikomoka muri iyo micafu ituririgwaho. murabona uko umunsi ukweye uko bwije niko ibintu bikomeza byiyongera noneho bikaba bibikurushiriza urabona ko n'abantu mihana yo ngaho yose yaromotse yaragiye ryarasivye aha abanyagihugu turahanzwe kandi turagowe aba banyagihugu bagatinya kandi ko ko ipironi itwara umuyaga nkuba iri muri ico kibanza ishobora gukwega karambaraye biturutse ku muriro uva muri ico kibanza bagasaba leta kugira icyo kugira itorere inyishe ico kibazo ivyo dusaba cyane cyane bakuri iyo yarara kuko batayikuye izozana ikibazo kuri izo nsinga za residence izo nsinga za residence ni nsinga za hotation iyo nsinga za hotation ihiye yoshobora kuzana sirikwi imetero ijana muri kare umbwira imetero ijana kuri kare naka karere ko abantu botikira n'abana barimo insinga urabona ijya nsinga ihiye n'aya mazu yose arabomoka si abantu bonyene n'amazu arabomoka hagasigara ubusizi bonyene ijya nsinga kuko ifiza umucano bamwe muri abo bavuga ko n'udukoresho babatekereye batugurishije kugira babe baramaze kabiri bagasaba kugarukirwa ko abajejwe intwaro kuri uwo mutumba nabo bakamwisha ko niyo hagize ikiboneka basabwa kubavanga n'abasangwa bituma batoshikirwa bose inkuru tubaza Jerome Hakizimana ubuzima bwo ngaha hantu yabaga byose njya ndabyikoraho n'uduhema usanga tujya bavuze ngo barabateke mu mabanda washika kubera ubona ubuzima kumenya bwanse ugaca usubiramo ugaca ugurisha iforome z'abana tuzorumva ni kibazo kandi eka ngo n'ibisakazo by'inzu bamwe bamwe basanze byarononekaye ngabo bati hejuru bwaraheze imvura ubu ho turashima n'imana ko n'imvura ihagaze ni ukuri iyi mvura igihe yagwa twahagarara hariho akantu gatuyego twese twaje dukoraniramwo se w'abana na jewe n'abana tukaje dukoranira muri nyakungu kubera inzu n'ukuri ziva nubwo biruko bemeza ko babanye neza n'abasangwa ngo n'abahora bababwira amajambo atabereye barabihebye ahubwo mu bukene bwabo bahora babafasha mbere yatabe abasangwa ni ukuri nka jewe nk'inzara iba yaranyishe ni ukuri abasangwa badufashije baduhaye nk'utuntu turi kurya duke duke nyene duheze urumva waca wigumya bagasaba leta n'abandi babishoboye kuza babibuka kuko ngo niyo bishitse hakagira igitangwa babyumva byararangiye agiye ko kuyumvira nyine ku bantu bari bahungutse kuri ico Chantal imana umwe mu barongoye umutumba wa Muyange avuga ko kenshi basabye igitigiri gito kandi bisabwa ko babavanga n'abasangwa igituma batoshikirwa bose icambere cyo cyo badusaba bake duca tugerageza tuti turabe mu ruhande rw'abahungutse tugira aba urundi ruhande rw'abasanzwe ngaha tugira ba kugira ngo basabikanye bose ugaca usanga bavuze ati dukeneye nk'abantu ijana ku hantu hari nk'abantu ibihumbi mirongo nk'ine n'ibindi urumva urumva ko bitokunda ko bashobora gushikirwa bose ntibiza cyane nta n'ibiherutse kuza iyo komine nyene ya nyanza lake ikaba ari ifise abahungutse benshi mu ntara ya makamba jerome hakizimana nyanza lake radio isanganiro tugushimire jehome hakizimana tuve i makamba tuje mu ntara ya rumonge abarimyi b'ivyamwa cyane cyane vya mandarine muri komine intara ya Rumonge ngo barihebuye bitumwe no kubura aho bashorera ivyamwa byabo ivyamwa ngo asigaye bahombesha iyo baronse uwibagurira ku mafaranga ibihumbi bibiri canke munsi yabo munsi nako yayo ku ndobo y'iritiro cumi ngo hakaba kandi hariho aho biborera no ku biti bene byo bagasaba leta gushiraho ihinguriro ryavyo Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge akavuga ko ivyigwa byo gushiraho iryo hinguriro biri kubirasozerwa Jean Pierre Misago ahubwo twaremvye ntitukigira nico tuvuga agatahe karaheze nagati nari nararimye habona imana Joyce aba mutumba wa Kizuka yarabeshejweho n'uburimyi bwa mandarine akanazirangura arihebuye mu nyuma yo gusanga ivyamwa byahungurukiye hasi mu murima wiwe co kimwe niyo yakoteye ababanyi uwo mukenyezi yashobora no kurihira amashure abana biwe biga kure yibaza ingene bigiye kugenda hariho ukuntu abana bari hirya no hino biga barondera agatike barondera n'akarasiyo kuko tutari kumwe nyene ngo basobore gufaswa n'udusombe nanze tuntunze ariko ubu ndabona ko kimpanze kuko sinsobora kuronka haronka kagahera nahora ndamuhangwa agure amakara canke aronke udufungurwa ahubwo uyu mwaka kirampanze Emmanuel Ntirampeba abakuru uwo mutumba nyene wa Kizuka ahagwiriye ivyamwa vya mandarine nawe nyene agahinda ni nkako mu nyuma yo kubura isoko ry'ibyo vyamwa byahora bijabuka imbibe z'igihugu ariko ubu bikaba bidakunda vyunyuwe n'ikiza cya coronavirus uwo co kimwe na bagenzi we basaba ko hashingwa ihinguriro ry'ibyo byamwa mu rumonge kugira abarimyi bahatorera koyokwe twabuja yo ducira nayo tumira ico dusaba rero abari imbere badukurira nuko boturondera isoko bakaturondera ikintu citwa ishirahamwe bakadukorera ejine kugira igiti cacu natwe twateye kironka isoko umurimyi atiburira umweko aronke icasomesereza abana fesitusi cyiza aserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimyi borozi mu burundi nawe niko abibona agatera akamo leta ko igihe cyose ihimiriza kugwiza umwimbu cyane cyane w'ibyamwa yo kwama yiyumvira n'ingene uwo mwimbu ugwiriye wohingurwa mu gisata cya politike haraciye iminsi ibiri hari kitameze neza hagati ya y'abanywanyi b'imigambwe sendedefitede na senere muri komine kiremba intara ya ngozi intandaro ngo ni umuntu yishwe mu ijoro ry'uwa gatandatu rishira uwimana abantu barenga cumi bakaba barafashwe ku mvuzi y'amatohoza musitaneri wa komine kiremba avuga ko ibintu biri kubija mu buryo kuva aho bagirishije inama yo guhumuriza kuri uyu w'imana mu gisata c'inkino umugwi wa musonga TFC mu ntara ya Gitega waraye uronse uburenganzira bwo kuzokina urukino rwa nyuma mu higanwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri kabiri ni nyuma yo gutsinda umugwi wa Interstar igitsindo kimwe kubusa mu rukino rwabereye kuri uyu w'Imana ku kibuga ingoma mu ntara ya Gitega mu rukino rwa nyuma umugwi wa Musonga TFC uducukina n'umugwi w'igipolisi wa Rukinzo wasezereye Aigle Noir ku bitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rw'igice cya kabiri gishira icanyuma rwakinwe ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Makamba mugaca mugacana ayandi mu nkino imigwi mirongo ine n'umunani niyo ikina urukino rwa taekwondo mu aho ihurira mu mahiganwa atandukanye atunganwa n'ishyirahamwe ry'urwo rukino mu Burundi bishyikirizwa n'uburongo iryo shyirahamwe mu Burundi. cyprien bigirimana hamenyesha ko imigwi itahukana ibibanza bya mbere muri ayo mahiganwa ko ariyo acaserukira uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu buca n'andi nkino na jean marie vianney ngendakumana Abakinyi burukino rwa taekwondo mu Burundi bararoswa inyigisho zo kubigisha ubuhinga n'amategeko agenga amahiganwa inyuma yaho niho haheza agatunganywa amahiganwa nyezina ivyo bishikirizwa na Cipriano Bigirimana arongoye ishiramu ry'inkino za taikondo mu Burundi ingene dutunganya amahiganwa turabanza tukabahereza inyigisho tukababwira tuti aya n'amategeko ajanye n'ihiganwa twakwita nk'ubuhinga bujanye no mu mahiganwa tumaze kuzibahereza haragera igihe rero tukazoraba yuko ubwo bihinga twabahaye ko babwakiriye nk'uko twabubahaye hanyuma tugategura rero amahiganwa ayishira mu rya tayikondo mu burundi avuga ko bina amahiganwa bayatunganya ku rwego rw'igihugu ariko ngo birashika bagatumwa ko mu mahiganwa mpuzamakungu mu gihe baba bataraheza gutunganya ayo mahiganwa yo ku rwego rw'igihugu hari ubwo tuyategura ku rwego rw'igihugu n'igihe tutarategura ku rwego rw'igihugu bashobora kuduhereza ubutumire ku rwego rwo hanze e, muri iki gihe rero baduhaye ubutumire ku rwego rwo hanze kubera yuko bwa buhinga tuba twarabahaye tuca tugira amahiganwa e, kugira ngo ducaguremo abazoja guserukira uburundi hanze bene ayo mahiganwa atunganywa rimwe ku mwaka ku magenekerezo atandukanye twama dutunganya amahiganwa rimwe ku mwaka ariko eh, hari ubwo tugira rimwe ku mwaka ku bakuze na rimwe ku mwaka ku bakiri bato ntituzigirira umunsi umwe ku bakuze turazigira kuri iki kiringo kuva ku itariki kanaka kanaka gushika ku itariki kanaka kubana naho tukategura kandi kuva ku itariki kanaka gushika kuri kanaka amahiganwa y'inkino za taekwondo ngo yitabirwa n'abantu bafise imyaka itandukanye banafise n'ibiro bitangana nk'uko uwo muhinga w'inkino za taekwondo abandanya abishikiriza harawe munsi imyaka 28 munsi imyaka 52 turaje no mu biro abadakwiza ibiro mirongo indwi na bibiri abarenze ibiro mirongo umunani n'imigwi bitandukanye ubukene bw'ibibuga bya kijambere byo kwakira inkino mpuzamakungu ngo ni imwe mu ntambamyi nyamukuru ihanze ishyirahamwe ry'urukino rwa taekwondo mu burundi twari dukeneye ikibuga mpuzamakungu aho uburundi ushobora gutumira abakinnyi bo hanze bakaza bikaza kubera ngaha aye muri iki gihe rero tutagifise kandi tukaba tudashobora gutegura izo nkino mpuzamakungu dutegure ngaha mu burundi nk'uko abandi bamwe babigenza iyo niyo ntambamyi novuga ngo kuba uburundi butagira ibibuga vyo kwakira inkino mpuzamakungu za taekwondo ngo bahombira vyinshi nk'uko waramuswa ishiramwe ry'inkino za taekwondo mu burundi abimenyesha turonse iyo nzu ya taekwondo dushobora kubakamwo icyo kibuga kugira ngo haberemwo amahiganwa mpuzamakungu natwe tubitegure bize birabera ngaha mu Burundi ko bakarusha kuko erega bibereye ngaha mu Burundi igihugu kinjiza amafaranga menshi cyane nubwo biruko Cipriano Bigirimana amenyesha ko ishiramwe mpuzamakungu y'urukino rwa taekwondo ko rieruka kubarosa ibikoresho vya kijambere bikoreshwa mu gihe cyo guhagarikira inkino hakoreshejwe ubuhinga bwa none